Alijesa alaihi salam. Nakon Ilijasa Allah Đalešanuhu posla ljudima kao uputu još jednog poslanika po imenu Alijesa. Allah Đalešanuhu kaže wa Ismaila wa Alijesa wa Yunusa wa Luta wa kullan faddalna ala l'alamin i Ismaila i Alijesa i Yunusa i Luta i svima smo prednost nad svijetom ostalim dali. U drugom ajetu kaže وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَلْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَحْيَارِ I sjeti se Ismaila i Elijesa i Zulkifla, svi su oni bili dobri. Kaže se da je bio od Jusufovih potomaka, drugi opet tvrde da je bio od Harunovih potomaka i da je bio Ilijasov Amidžić. Allah Želešanuhu nam ne spominje ništa iz Elijeseovog života, o čemu također ne nalazimo nikakav spomen ni u vjerodostojnim hadisima. U Israilijatima se dosta toga govori o njemu, ali ja se ne želim pozivati na Israilijate, dovoljno nam je ono što je sigurno istina i što je u Kur'anu spomenuto. Nakon tog poslanika se poče širiti grije, oholost i neposlušnost prema Allahu od strane Benu Israila. Posebno ih zahvati jedan strašan grijeh, grijeh ubijanja poslanika. Ponekad bi za samo jedan dan ubili po trojicu poslanika. Naš poslanik, sallallahu aleyhi wasallam, kaže Benu Israel su vodili poslanici. Kad bi im umro jedan poslanik, Allah želešanuhu bi im slao drugog poslanika. Rekli smo da su vjeru rastavili od države, državom su upravljali okrutni vladari, tirani, njihovi kraljevi su im nanijeli teške nepravde i ponovo ih porobili. U nekoliko bitaka je Benu Israel žestoko poražen. U jednoj bitci sa Benu Amalikom, velikim i snažnim ljudima, su žestoko potučeni i ovi im uzeše etabut, drveni sanduk koji im je donosio Beričet i koji su nosili sa sobom u vojne pohode i koji im je ulivao smiraj i samopouzdanje. U tom tabutu su bili ostaci onoga što je ostalo iza Musa i Haruna, alaihissalam. salam. U njemu su bile ploče koje je Allah Želešanuhu dao Musa'u a.s. U njemu je bio Teurat i Musa'u štab koji se pretvara u zmiju, kojim je more raspolovio i kojim je kamen razbio pa je iz njega voda potekla. Bilo je u njemu Musa'ove odjeće i Harunovi stvari. Kaže se da je u njemu bilo menna kojim je bio hrana u godinama tiha lutanja pustinjom. U toj bitci su izgubili ne samo bitku, nego i tabut, što je bio povod velikog nereda među Benu i Israilom. Taj period su živjeli čak i bez kraljeva, potpuno rasulo i nered. Tako je bilo sve dok ne dođe poslanik po imenu Samuel, koga još nazivaju i Šamuel, što je sinonim za arapsko ime Ismail. Poče ih pozivati istini i oni mu se počeše odazivati – Osjećali su da taj nered nije za njih dobar, da im treba vladar koji će ih voditi, rekoše mu, izaberi među nama jednog koji će biti naš kralj, koji će nas u bitkama voditi, kome ćemo se pokoravati i sa kojim ćemo pobjediti. Ajeti mudri pojašnjavaju ovaj događaj. Zar nisi čuo da su prvaci sinova Israilovih poslije Musa svome vjerovjesniku rekli? postavi nam vladara da bismo se na Allahovu putu borili. Možda se vi nećete boriti ako vam borba bude propisana, reče on. Zar da se ne borimo na Allahovom putu, rekoše, mi koji smo iz zemlje naše prognani i od sinova naših odvojeni, a kada im borba bi propisana, oni osim malo njih zatajiše. Allah dobro zna one koji su sami prema sebi nepravedni bili bio je ovo dug historijski period između Šamuela i Jošua, je prošlo 460 godina. Taj period im se učinio još dužim, znali se za njihovu dekadencu u tom vremenskom razdoblju. Obećali su da će se boriti protiv Amalika koji su im i tabut oteli i protiv cara koji je izvršio pokolj nad njima još ranije i iz kuca ih protjerao protiv poznatog i i okrutnog cara Nabukodonosora. Zaista je duga i zanimljiva historija naroda Israilova. Allah Želešanuhu im naredi džihad, ali ovaj narod još jednom slaga i prekrši datu obećanje, iako su sami tražili ono na šta kasnije nisu pristali. Samo mali broj njih osta dosljedan svoga obećanja i nastavi slijediti Šamuel alaihissalam. Kaže se da je broj njegovih sljedbenika bio svega 8000 od nekoliko miliona pripadnika toga naroda. Oni koji su ga odlučili slijediti upitaši, gdje je kralj koji će nas voditi? Izabra im jednog od njih po imenu Talut ibn Qajš, koji je bio jedan od potomaka Jakubovog sina Benjamina. Svi kraljevi prije Taluta su bili potomci drugog Jakubovog sina Jahode. Začudili su se kako i ovaj nije jedan od tih potomaka. Poslanik im reče, وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا Allah vam je dao Taluta za vladara, reče im vjerovjesnik njihov. Talut je bio siromašni kožar, ali je bio plemenit, mudar, učen, jakog i velikog tijela. Opisuju ga kao ogromnog, bijelog i lijepog. Kalu enna je kunu lehu mulku alejna wa nahnu je haku bil mulki minhu, walem ju'te sa'ate minal mal. Odakle da nam još on bude vladar, Kad smo mi preči od njega da vladamo, njemu ni veliko bogatstvo nije dato, rekoše oni. Ove riječi su izgovorili nezadovoljni jahodini potomci. Ostali rekoše, tako je, kako će nam siromašni kožar kralj biti? Poslanik im reče, Kale inna Allahe stafahu alejkumu azadehu bastaten fil ilmi wal džismi, Wallahu yu'ti mulkehu men ješa, Wallahu asion alim. Allah je njega da vlada vama izabrao, reče on, i velikim znanjem, snagom tjelesnom ga obdario, Allah daje vlast kome on hoće. Allah je neizmjerno dobar i on sve zna. Bolji je jači i pametniji od svih vas. Svi oni odbiše da ga priznaju za kralja i rekoše, mi se nećemo boriti pod Talutovom komandom. Još su rekli svome poslaniku, otkud mi znamo da ti u istinu, istinu govoriš? Odbiše poslušnost čak i svome poslaniku. Rekoše mu, kad bi nam došao sa kakvom ožizom koja bi potvrdila da si ti zaista poslanik i da je talut od Allaha poslani kralj, možda bi ti ga i Poslanik im reče, znak njegove vlasti, bit će kovčeg koji će vam sići i koji će meleki nositi, u kome će biti smirenje za vas od gospodara vašeg i ostatak onoga što su Musa i Harun ostavili. Pogledaše i ugledaše sanduk kako im polahko sa neba silazi, tako im bi vraćen izgubljeni Musaov tabut. Inne fi dalike le ajete lekum in kuntum mu'minin. To vam je zaista dokaz ako ste vjernici. Tada se pokoriše. Talut krenu sa svojom vojskom, فَلَمَّا فَسَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرِ I kad Talut vojsku izvede, reče, Allah će vas staviti na iskušenje kraj jedne rijeke. To je rijeka Jordan, koja se nalazi između Palestine, vratio nam je Allah uskoro, i između današnje države Jordan. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطَعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ Onaj ko se napije iz nje nije moj, a onaj ko se ne napije, jedino ako šakom zahvati, moje. Dozvoljeno im je bilo popiti samo jedan gutljaj vode, još jedna kušnja Benu Israila. Svi su znali da je to njima ispit od Allaha Đalešanuhu, fešeribu minhu illa kalilem minhum, i oni se, osim malo njih, napiše iz njih. Ukupan broj oni koji se nisu napili je bio 313 osoba. Hiljade ostalih svi su se napili iako im je to bilo zabranjeno. U hadisu kojeg bilježi Buharija se kaže Bara ibn Adib kaže mi, ashabi Allahovog poslanika sallallahu aleyhi wasallam smo razgovarali kako je broj učesnika bedra jednak broju talutovih sljedbenika koji su sa njim rijeku prešli. A sa njim su prešli samo vjernici, njih 310 i nekoliko. Od čitave vojske Ustaluta je ostao samo taj mali broj sljedbenika na drugoj obali rijeke. فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين I kada je On i oni koji su s njim vjerovali povikaše, mi danas ne možemo izaći na kraj sa džalutom i vojskom njegovom. Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izaći rekoše, koliko su puta malobrojne čete Allahovom voljom nadjačale mnogobrojne čete. Allah je na strani izdržljivi. Džalutovih vojnika je bilo na hiljade, usto su svi bili gorostasi, a njih šaka slabašnih. Oni dobri među njima su dobro znali kako je osnovni element pobjede iman vjera. Njihova vjera ih učini odlučnim i upustiše se u sukob koji je mjereći dunjalučkim mjerilima bio ravan samoubistvu. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتَ قْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ I kad nastupiše prema džalutu i vojsti njegovoj, oni zamoliše, gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje. Poče bitka izlaskom džaluta na Mejdan koji je vikao, ko će meni na dvobo izaći? Ljudi se prepadoše, pred njima je bio div. Talut zovnu svoje borce – Ko će mu se suprostaviti? Niko ni riječi. Talut ih tjede osokoliti pa im reče Onaj ko izađe na dvoboj bit će moj zet i naslijedit će moje kraljevstvo. Istupi mladić iz Talutovog stroja, bio je to Davud alaihi salam. Mnoge predaje spominju da je tada imao svega 16 godina. Njegovo oružje je bila pračka. Džalut mu reče, ko si ti? Vrati se, dijete, ne želim te ubiti ali ja želim ubiti tebe. Džalut krenu prema Davudu, ali on zamahnu pračkom i izbaci, kako stoji u većini predaja, tri kamena koja ga pogodiše u sred čela. Tim jednim udarcem ga ubi na samom početku bitke. Nasta velika pometnja u redovima Amalika. Allah Želešanuhu kaže فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ I oni ih Allahovom voljom poraziše i Davud ubi Džaluta. Oženi Davud kćerku Talutovu i posta njegov nasljednik u kraljevstvu. Allah Želešanuhu kaže وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ I Allah mu dade i vlast i vjerovjesništvo i nauči ga onome čemu je on htio. Tako Davud posta predvodnik Benu Israila i preko njega Allah Želešanuhu ponovo ujedini vlast i poslanstvo u jednoj osobi, iako je takvo nešto nestalo sa smrću Jošua ibn Nuna prije više od 460 godina.